Skillemadinka, dinka du, skillemadinka du. Ingen fucking copyright, den spiller lige nu. Skillemadinka, dinka du, skillemadinka du. Hør den, brænd den, del den, hjertet synes vi at i sko. Det der med at dele, det er skide fucking smart, men behøver ikke klapper klap for, for at være pirat. Skillemadinka, dinka du, skillemadinka du hvad fuck betyder skille med ja du. Bille, du, du, du.